yabqa qa'iman nadhira litabaki hili jambo la ndoa ya hawa wawili qa'iman limesimama wima nadhira eh, lina mvuto linavutia yujaddidu li ashabihi alkhaira wassaada huwaletea wenyewe wenye hili jambo huwaletea nini khairi saada maisha yaliyokuwa mazuri anasema tatadaffaqu fihi dima'ul hubbi was-sa'ada dima hapa ikiwa ni dima ikiwa sio ma na sawa sawa ni dima kwa kuwa ni ta tatadaffaqu da dima wingi wa damu dima ndio sawa tatadaffaqu fihi dima'ul hubbi was-sa'ada huchemka damu msisimko ule uchemka kwa msisimko damu ya mapenzi na saada huwasisimka damu kwa mahaba na maisha yaliyokuwa mazuri hakuna kitu kingine ambacho kitayafanya hayo illa dinu isipokuwa ni dini maa husni lkhuluqi pamoja na tabia njema kullu shay'in ayuha alahibba kila kitu enyi ndugu zangu vipenzi yadhbulu hunyauka kila kitu hunyauka nyumba ilikuwa na rangi nzuri baada ya miaka sita mitano umeanza imeanza kufifia kila kitu hunyauka bil ihtikaki wal muashara kwa ile hali ya kutangamana ihtikak mulamasa muayasha muashara illa tadayunu wa husnul khuluq isipokuwa kule kujipambana dini na tabia nzuri yabqa qa'iman nadhra huko kuna baki kukuwa kumesimama wima nadhra kuna ngara kama ilivyokuja katika ile hadithi nadhara Allahu mra'an sami'a minna hadithan Allah amtia uzuri kwenye uso wake yujaddidu li ashabihi alkhayra was hujadidisha hujadidisha hili jambo la wenyewe huwajadidishia kheri na saada yani wanajiona wako kwenye upya wa kheri wako kwenye maisha yaliyokuwa mazuri kadri siku zinavyokwenda wanaona wananawirika tu mambo yanazidi kuwa ni mazuri imetokamana na jaddada yujaddidu tajdid kurinyu tajdid walidha na kwa ajili ya hili jaa taujihu habibina umekuwa mwongozo wa kipenzi chetu wa nabiyina na nabii wetu sallallahu alayhi wasallama lizawjaini bihadha al-amr mwongozo wa kipenzi chetu nabii wetu kwa wanandoa wawili kwa jambo lao hili kwa ni jambo ambalo linahitaji maelekezo kutoka katika sharia kwa sababu si jambo lele mama faqala muwajjihan az akasema alayhi salatu wassalam hali ya kuwa anamwelekezea maelekezo haya mume kama ilivyokuja katika hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu tunkahu almar'atu liarba'in huolewa mwanamke liarba'in kwa mambo manne wanasema ulama kusudio la mtume sallallahu alaihi wasallam kusema kwamba mwanamke huolewa kwa mambo manne yani rasul anazungumzia ada ya watu wanaume anapotaka kuoa basi huangaliwa eh, haya manne wanaume wanayaangalia haya manne limaliha huolewa mwanamke kwa mali aliyokuwa nayo kana kwamba bali ndio uhalisia Rasul alayhi salatu wasalam anatujulisha kwamba wako wanaume kazi zao ni kuangalia akina mama akina nani ambao kwamba wana kipato ni mwanamke gani ambaye kwamba ana maukoto yeye kaza anaangalia hivyo anasubiri wajane waliokuwa na waume zao matajiri kafa yule jamaa eh, eh vipi wasole mjane maana anajua kwa pale ana nyumba tano ile jamaa yule jamaa amekufa na daladala zake sita ana matipa ya mchanga mawili anavizia sehemu kama hizo ili aingie na yeye apone kimaisha ashapiga hesabu zake kwamba atakuwa anamsaidia mke wangu kuchukua uh, pesa za mikataba ya nyumba atakuwa namsaidia kuhangaika huku na kule ataniajiri mithili ya mtu kanipa ajira na kwa kuwa mimi ndio mume basi matumizi na mpangiliaji yatakuwa yako chini ya himaya yangu wako ambao wanaangalia vitu kama hivyo kwa hiyo anaolewa mwanamke kwa mali alizokuwa nazo akawa mtu amevutika na ile mali aweza akawa mtu mwanamke si mzuri hivyo lakini mtu akajionyesha kwamba ndo amekolea kwa huyo mwanamke nini ana, ana, ana, kitu, ta, ana kitu chake anakitafuta hakuoa kwa lengo zuri huyo walihasabiha na kwa hasabu yake sharaf hadhi na cheo aliyokuwa nayo mwanamke hawa ni akina fulani hawa binti huyu ni ukoo wa jamii ya wazee fulani ndio wenye mji huu asli ya mji huu ni hawa sharaf hasabu hiyo hawa ni wale wanawake hawa ambao wakarimu wavumilia shida wana heshima kwa waume zao hawa hiyo ni hasabu kwa hiyo leo mwanamke kwa hasabu yake walijamaliha na huolewa mwanamke kwa uzuri aliyokuwa nao aliyojaliwa na Allah tabaraka wa taala na uzuri ni bahari siokuwa na ufukwe kwa maana kila mmoja atamwona mwanamke fulani mzuri kwa jicho lake yeye uzuri wa mtu uko machoni mwa mtu kwa maana utakachokiona wewe ni kizuri mwenzako anakusikitikia na anakuonea huruma wewe wala huko kabisa kwenye jambo hilo kwa mbali kabisa walidiniha na huolewa mwanamke kwa dini yake aliyokuwa nayo arifa mwanamke huyu ni arifa mjuzi darisa somi haya manne ameyataja bwana mtume sallallahu alaihi wasallam hapa bado hajatuchagulia kayataja kwa mlolongo bado hajasema bado hapa haja nasihi umma hajauelekeza umma kama nabii akiwa nabii kwamba anawaambiaje wafuasi wake na yeye ndiye an-nasihul amin عليه الصلاة والسلام أكنصيه أكسما فاغفر بذات الدين تربت يداك فاغفر ما تمي اللغة هي حق سما تزوج أو كسما فاغفر معناك دنيا كلية معناك هيني هزينة كتمي اللغة فاغفر na alikuwa anaweza, anaweza kusema tazawaj oa lakini akasema fardi bidhati dini jinyakulie mwenye mwanamke mwenye sifa ya dini jinyakulie manake hazina hiyo ole wako ikakuchomoka hiyo fardi bidhati dini jinyakulie mwanamke mwenye sifa ya dini taribati yadaka kinyume chake ya yadaka akatumia neno ambalo hulizungumza waarabu taribat yadaka manake mikono yako ishike michanga manake usipoliangalia hili utaanguka itashika michanga mikono yako kuambiwa mikono yako itashika michanga manake utaanguka utafeli utasumbuka utapata tabu utaichukia ndoa wewe usipochagua mwanamke kwa kigezo hiki kikawa hiki si kipaumbele chako ole wako kwa jumla hii wanaitumia waarabu hawakusudii kumwombea dua mbaya lakini wanaitumia lugha hii kama vile alhath watahrir wanahimiza yani neno hili maana yake unahimizwa kwamba chunga chunga usimkose huyu taribati yadak ina maana mbili wanataja ulama maana ya kwanza ni hiyo maana ya pili taribati yadak itashika mahala madhubuti mikono yako haina maana kwamba usiangalie kitu kingine wewe uangalie dini tu eh? kwamba bwana mimi ana dini ana dini vipi kuangalia ah msina haja kumwangalia unasoma dini unasoma dini basi umeshatosheka mtume anasema fadhfar bi dhati din ah kuna jambo jingine lielewa awe na dini lakini pia awe ukonga moyo wako ukimwangalia wajisikia raha wewe kwani huna vigezo vyako kwa mwanamke huna ile raghba kwamba nataka we hivi we hivi eh hilo pia limeangaliwa na sharia hilo pia limetazamwa lime na sharia limewekwa hilo umewekewa katika dini haramu mwanamke kutembea akiwa amepunguza mavazi yake lakini imeruhusiwa apunguze mbele yako ili uangalie japo unayohitajia wewe unataka nini kwa huyu kinaangaliwa hicho pia kinatazamwa usiseme tu kwamba mimi mwenyewe mkeo nimepewa na babangu kwa hiyo nitafanyaje sasa nimechaguliwa na wazazi ah jicho la mzazi sio jicho lako mzazi ana jicho lake kashaangalia mwenyewe wewe mtoto una jicho lako angalia na wewe na dalili kwenye sunna na Qur'an zimebainisha hilo ma taba lakum minan nisa oweni ma taba lakum minan nisa tulisoma hii aya jana katika sura an ma waqa'a alayhinna ikhtiyarukum oweni wale ambao ma taba lakum minan nisa ay ma waqa'a alayhinna ikhtiyarukum wale ambao chaguo lenu limewaangukia chaguo lako limemwanguka nani kwa maana jicho lako limeanguka kwa yupi kwa jicho limeanguka kwa huyu kwa sifa hizi hapa umependa au umependa ukapeleka posa unaweza pia ukampenda huyo kwa vigezo vyako ukamwona mwingine ukampenda zaidi akhi khamis rafiki yangu habibi alimtajia kijana Dar es Salaam hapa chuo fulani sikitaji jina kampenda binti fulani mwanafunzi mwenzake kwao ni katika kisiwa kimoja katika visiwa viwili akapeleka posa kufika kule akakutana na wadogo zake yule aliyempelekea posa na dada zake visu kuliko yule akaomba kupindua meza kwa baba mkwe akamwambia ah wewe si umempenda huyu wewe huyu si ndio aliyokutoa huko ukafuka maji ukaja hapa eh sasa vipi ah, baba mimi niwezeshe huyo hapo akamwambia ah, hatufanyi mambo hayo sisi basi akakosa mke akakosa bara na pwani anasema wayuraghibu zawja fil mar'ati almutadayyina mtume sallallahu alayhi wasallam anamraghibisha yuraghibu anamraghibisha ah ni lugha wanaitumia hata waswahili anaraghibisha manake anamwambia mtu jambo anamtajia mazuri yake anampendekezeshea apende targhibu inaitwa wayuraghibu zauja na anamraghibisha mume nani huyo mtume sallallahu alaihi wasallam mtume anayenasihi umma wayuraghibu zauja fil mar'ati almutadayyina anamraghibisha mume eh, kwa nani kwa mwanamke mwenye dini kwamba wewe oh, mwenye dini kuna maana pana kabisa naam awe na uzuri kama tulivyosema awe ameingia kwenye zile target zako sababu mtume anasema Allah anasema maqaba lakum minan nisa na mtume huyu huyu alipojiliwa na yule mwanamke aliyekuja kuitoa hiba nafsi yake kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ni mnafahamu kama mtume sallallahu alaihi wasallam Allah amemhalalishia wanawake mbali mbali Yasemaje ile aya katika suratul Ahzab inna ahalalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna mimma malakat yaminuk wa mimma afaa Allahu alayk wa banati ammika mabinti wa ammi zako Muhammad halali tumekuhalalisha wa banati ammatik mabinti wa shangazi zako wa banati khalik mabinti wa wajomba zako na mabinti wa mama zako wakubwa na wadogo waliofanya hijra pamoja na wewe wa mra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha linnabii na mwanamke yeyote muislamu mu'min kama ataamua mwenyewe kuitoa hiba nafsi yake kwa ajili ya mtume sallallahu alaihi wasallam in arada an-nabiy an yastankihaha kama atataka nabii kumuoa imewekwa sharti hapo kama utamtaka Muhammad sisi tumekuruhusu huyo ni wako mchukuu akaja yule mwanamke ya rasulullah nimekuja kuitoa hiba nafsi yangu kwako binti wa Amas wa Anas au kadha alipoisikia hii hadithi akasema amewaumbua wanawake huyo yani mwanamke kweli unakwenda katumbua akamwambia hapana yule ni bora kuliko wewe kamtaka mtume sallallahu alayhi wasallam hakuna aibu manake lau mtume angekubali angekuwa ni katika ummahati almu'minin mama wa waislamu na angeendelea kuwa naye mpaka akhir mahalu shahid kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam akamtazama juu chini juu chini akatikisa kichwa ta ta ra'sahu akatikisa kichwa chake kwamba hapana sasa nini maana ya kumtazama anataka nini bwana mtume sana anaangalia amemridhi hajamridhi ana yupo kwenye yale anayotaka yeye yeye ni mwanadamu kadhalika alayhi salatu wasallam kwa hii ni dalili kwamba upendezwe dini awe nayo lakini kadhalika kwamba kuna vitu vimekuvutia kwake yakulu anasema katika kumraghibisha mwanamme liyattakhidh ahadukum qalban shakira wa lisanan dhakira wa zawjatan mu'minatan tu'inu ahadakum ala amri al-akhirah أصله حديث حديث هي حديث يا ثوبان ثوبان متوم وعلي أشوهور نمتومه صلى الله عليه وسلم هويت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه ولكوكوا سفريني إكسوموا آية والذين يكلزون الذهب والفضة wala yunfiqunaha fi sabili llahi fabashirhum biadhabin alim wale wanaolimbikiza dhahabu zao na fedha zao kwa wameziweka hawazitolei zaka na wala hawazitoi fi sabilillah wabashirieni hao kwamba watapata adhabu kali wakawa wanaulizana maswala sasa jamani tutaweka mali gani sasa Umar akamwambia mimi nitakutosheni kwenye hili nitakutosheni kwenye hili akamharakisha mnyama wake atembee kwa haraka ili akamuulize mtume sallallahu alaihi wasallam wakamuuliza madha natakhidhu min almali tujiwekee mali gani sasa ya rasulullah ikiwa dhahabu na fedha zimezungumziwa hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia kuna mali bora zaidi nzuri zaidi liyattakhidha ahadukum qalban shakira ndivyo ndo majawabu ya bwana mtume sasa alaihi ajitafutie mmoja wenu au awe mmoja wenu na moyo qalban shakira moyo wenye shukurani kama kuna hazina nzuri mtu kuwa nazo kuliko dhahabu na fedha basi ni moyo wenye shukurani ni bora ya kanz hazina qalban shakiran moyo wenye shukurani moyo wenye shukurani ni upi unaokiri juu ya fadhila na neema za Mola wake moyo moyo wenye shukurani ni upi ni ule ambao hukaa na ukazingatia vile walivyokuwa navyo watu ni moyo wa yule ambaye anamwangalia wa chini yake wa chini yake kiafya alafu akamhimidi Allah kwamba alhamdulillah mimi ni mzima kabisa natembea yule bwana hana miguu ni moyo wa kumtazama wa chini yake kimali kama alhamdulillah mimi nina hiki yule mwenzangu ana kile alhamdulillah nashukuru bwana siwi mchoyo wa shukurani kwa Allah tabaraka wa taala moyo wenye shukurani ni ule ambao humtazama wa chini yake kikipato watoto ila ana mtoto mmoja ana mtoto mmoja tu na watoto 12 alhamdulillah kwa nini simshukuru Allah na mengineyo na mengineyo mimi na nyumba mbili ili bwana na kijumba kimoja tena kibovu alhamdulillah mimi na usafiri huu alhamdulillah kama alivyosema mtume hivi angalieni wa chini yenu msiwaangalie wa juu zenu mkiwaangalia wa juu huenda msishukuru mkakufuru lakini mkimwangalia wa chini yenu eh, hilo linapelekea nyinyi kuweza kuzizingatia neema za Allah mkamshukuru na Abu Dharr al-Ghifari anasema radhiallahu anhu amenihusia mtume swalla sallam an andhura ila man huwa duni wala andhura ila man huwa fawqi nimtazame wa chini yangu simtazame wa juu yangu ila kwenye mambo ya ilmu na masala ya kiibada ama kwenye mambo ya kidunia mtazame wa chini kwenye mambo ya kiilmu mambo ya kiibada muangalie wa juu kwa nini mimi nitakalipita kama hivi hivi sikubali kwenye ilmu na masala ya dini